Allaha slavimo, Allaha veličamo i od njega oprosti i uputu tražimo. Neka je salavat i selam na posljednjeg Allahovog poslanika, ali i salatu wasalam, koji je sa ovom vjerom zapečatio poslanicu. Nema više poslanika koji je sa ovom vjerom došao da ponudi čovečanstvu da izađu iz tmina zabluda, iz tmina i načina obožavanja Allaha te bareke otala da im suzbije njihove strasti, da ih pomogne i da ih kao milost izvede u robovanje Allahu te bareke o ta'ala. Da ne bi robovali i približavali se Allahu uzvišenom kako su to radili na način o kome Allah te bareke o ta'ala nije objavio ništa. A zatim, draga moja braćo i sestre, assalamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuh prije svega drago mi je što vas ima ovoliko. Drago mi je da radi svijest kod muslimana da muslimanima nije mjesto da otvaraju bilo čija vrata osim vrata Allahove milosti. Drago mi je I nadam se da će nam biti još draže inša Allah ako na ovom istrajimo. Jer braćo moja i sestre, ovaj put se ne mjeri prema broju, niti se mjeri prema njegovoj sredini, niti se mjeri prema njegovom početku. Jer možeš krenuti kao muđahid, a završiti kao munafik. Je tako? Možeš krenuti kao alim, a završit kao džahil sa kufrom. Možeš krenuti ovaj put sa tekbirom, a završiti sa vređanjem Allaha te barke tala. Zato i jesu ovi mešidi. Zato i služi ove Allahove kuće. Radi ovoga Allah te barke tala dostavio i obznanio poslanicu, naredio Rasulu alaih salatu wasalam, da obznani ljudima da je on milostivi. Pa je Rasul alaih salatu wasalam došao nama kao milost. Nije samo muslimanima, braću cijelom čovječanstvu. Kao milost. وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ A tebe smo, Muhammede, poslali kao milost svim stvorenjima, svim svijetovima. Pa onaj ko odbije ovu milost. I nemojte ovo nikad zaboraviti. Nemoj očekivati da ti se smiluje. A ti si milost odbio. Nemoj očekivati da ti se Allah smiluje na sudnjemu danu. Milošću kojoj si se ti rugo. To je bezobrazno od tebe. Nije pošteno, je tako? Hoćeš da ti se Allah smiluje? a on poslao milost kao preduvjet za njegovu konačnu milost na sudnjemu danu. I ti odbiješ. Zato mi radimo jedno fenomenalno dijelo. Čitat ćemo, niša Allah utala, tako, kad dođe red na nas, ako sam shvatio, tako, dobro, da ćemo sad imati termine češće knjigu put ka oprostu milostivog gospodara. Znači, put ka oprostu milostivog gospodara. Nemoguće je, braćo moja, da Allah te bareke od tada nešto zbog čega ideš u džennet ili u džehennem nama ne dostavi. Nemoguće je da nam to ostane sakriveno. Ovo je tekako, braćo moja i sestre, važna tema. Zašto je važna? Pa put, tvoj put kojim si išao, koji si odabro, on te vodi u džennet ili u džehennem. I ako je stvar takva, a jest, veoma bitna i važna, zar je moguće da se put dženneta ne može prepoznati? Zar je moguće da put prema Allahu Tebarek i Otala bude ispunjen pitanjima? Zašto ovo? kako ovo? Kako ću to? Lekcija Resul Ali Salatu Veselam je po, poručio svoje ashabe, pa kad su dolazili u momentu kada treba život dati, šta su kazali? Jedan od ti, Allaho poslaniće, ako ja sad poginem, šta dobijam? Kaže on njemu, ali sada to vam dobio još Ova je ashab na putu milostivog gospodara ima kod sebe nešto hurmi i kaže, e, ovo je puno. Da ja izgubim vremena da ovo pojedem. Tri hurme. Samo i baca i kaže. Obi su znali koji put vodi ka milostivom gospodaru. Na ovome putu, braćo moja, svi putnici nisu iste naravi. Ali moramo biti na jednom putu. Mi možemo biti različite naravi. Jedan je Ebu Bekr. A tako, to što Ebu Bekr radjela, on daje više ili sve, ne znači da je Omer škrt tako daje samo pola. Ali su obojca na istom putu. Jel' tako? Tu je jedan asal koji je volio spavat puno. Jedan je ovakav, jedan onakav. Ali su svi na istom putu. Sa svojim različitim osobinama. Neko je bolje pamtio. Neko je slabije pamtio. Neko je više radio, neko je manje radio. Ali nisu silazili sa puta. Oni su svi sa svojim različitostima bili zajedno na jednom putu. Jer su znali dobro zašta, zašto, znali su da sa glavnog puta ne smiju skrenuti. Sa glavnog, a sa svim svojim osobinama koji su imali, oni su činili džemat. Činili su zajednicu umeta <coughs> Mohameda ali i Selatu Vesela. Nažalost, danas nije tako. Danas su se promijenili putevi I mnogi su otišli na različite puteve, koji nisu putevi kojim se ide milostivom gospodaru. Je tako? Nažalost, tako je. Prva generacija muslimana nije imala problema. Ko je na čijem putu? Ko je na kojem putu? Ko na kojem putu treba da bude? Je tako? Nemamo nigdje da je to bilo rasprava. Svatate, broć, oni su znali šta je pravi put. I samo su čekali šta je to što treba da urade, da učuste taj put. Put prema Allahu te bareke u tala je u suštini, braćo moja i sestre, samo jedan. Zapamtite dobro ovo, kad budemo govorili tokom čitave knjige, uvijek ćemo govoriti u jednini. Jedan, jedan, jedan put, jedan pravac, jedan ibadet, jedan tevekul, tevekul na jednog, dova samo jednog, strah od samo jednog, sežda ruku samo jednog, post samo radi jednog, dijela samo radi jednog, dove samo njemu. Zato je put, braćo, jest jedan samo. Jer kad se upućuje dova nekom mimo njega, to vi nije više jedno. Nije samo jednom upućeno. A ako nije jednom, znači mora biti još jedan put. Pa ti zabereš drugi. A taj drugi kad kreneš, on te ne vodi jednom. Je tako? Nego te vodi drugom putu. A pravi put je jedini put i vodi jedinu. Svatat? Pravi put je jedini put. I on kao jedini vodi jedno. Allahu te bar kretao. Pa, to je njegov put kojim je on zadovoljan da se ide. I on ga je postavio ko? Allah te bar kratala, kad kažem on, jedan. On ga je postavio, naredio da se njime ide. Zašto, braćo moja? Zato što taj njegov put koji on naredio, znate kud vas vodi? Do njega jednog jedinog. Taj put vas vodi njemu jednom jedinom Svaki drugi put nije jednom. Zato je Allah zadovoljan i naredio da se ide ovim putem. Kaže Allah te bareke wa ta'ala wa anna hada sirati mustaqima. I doista ovo je pravi put moj. Obratite pažnju. Fattabi'u pa se njega držite. ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيلي I nemojte druge puteve slijediti da vas ne odvoje od puta njegova. Sad ćemo se vratiti na početak. Uzvišeni ovdje kaže وَأَنَّ هَذَا سِرَاتِ مُسْتَقِيمًا Oni koji poznaju imalo arapskog jezika, obrate pažnju, ovdje uzvišeni kaže i doista ovo je pravi put moj. Ovdje uzvišeni Tebar Kvetala spominje pravi put, ali kako? U jednini, braćo. U jednini ga spominje. Šta znači ovo u jednini? Da je taj put samo jedan. Ovo su krupne stvari, braćo i sestri. To znači da je pravi put samo jedan. Wa enne hada sirati mustaqim. I doista, ovo je pravi put. Ovo moj. Allah kaže za sebe. Ovo je pravi put moj. Braćo moja, Allah kaže da je ovo njegov put. Pa kaže dalje. Pa se njega držite. Fetagiju, ali ovo držite. Nije to samo... Eto, prihvatite. Pa ako bude nešto, Ne. Ovo znači držite. Zašto moramo istrajati, braću? Ko od vas? Ima li ko ovdje od vas? Tako vam Allaha. Da nema želje da vidi Allaha te varke od tebe. Ima li ko? Svako od nas. Pa naši badite rad toga jedna od stvari, je tako? Koja će nas voditi ka njemu uzvišenom jeste pravi put. Je tako, braću? Zadovoljstvu njegovu, milošću i oprostu. i dalje kaže, Vala te tebi u subole fetefara kabiku man se biri i nemojte, nemojte druge puteve slijediti. Sad Allah te bar kvitala spominje džizaklahar množinu. Sad je množina. Zašto kaže uzvišeni množina? Zato što to nije, jer njegov put je samo jedan. A ovdje nemojte druge puteve slijedi. Množina, šta? Jer putevi razni ne vode ka njemu jednom jedinom. Zato Allah kaže puteve, nemojte. Zašto, kaže uzvišeni, nemojte? Slušajte dobro milosti našeg gospodara. Kaže uzvišeni, Fetafarata bi kuman se bili, pa da vas ne odvoji od puta njegova. Subhanala, Allah je milostiviji prema svojim robovima, nego otac prema djetetu, nego majka prema djetetu. Nemojte slijediti druge puteve. Pa da vas ne odvoje od puta njegova. A kad nas odvoje od puta njegova, jesmo se udaljili od njega jednog jedinog? Jesmo, braćo. Onda se polahko udaljavamo. Od njega jednog jedinog. Jer naši putevi nas odvajaju ili približavaju Allahu. To je put. Pogrešno putevi. Allah molim da mi oprosti. Znači naš put, to je Allahov put, nas vodi njemu jednom jedinom. Svi drugi putevi su opasnost da završimo u džehennemu, Allahom se utječemo od njega, ili da nikako ne izađemo iz njega. Jer bit će puteva, opet množina, neki putevi vode u džehennemu, tako? u džehennemu ima kat koji je samo za muslimane. Samo za muslimane. U džehennemu ima kat koji je samo za, za muslimane. Koji su našli drugi put. Pa su zbog tih puteva završili u džehennemu. Istina neće biti kažnjavani zajedno sa nevjednicima. Samo muslimani. Pa će Allah te barake u tala. One muslimane koji budu u džehennemu, ostavit će šefat Rasulu ali selatu wasalam. Znači oni muslimani koji su nisu imali širka I imali su farzove. To su ti muslimani. Jer Allah te bareke od tada u, u hadisu koga bilježi Buharija ako je vjerodostojan u džehennemu braćo moja neće dozvoliti vatri da ona prži dijelove tijela onih muslimana koji su uzimali abdest Neće Allah dozvoliti vatri da prži lice, da prži laktove. Tamo gdje su muslimani uzimali abdest. Pa će <coughs> ovi muslimani koji su skrenuli sa pravog puta, <coughs> Allah se utječem od njega, zamoliti Mikaila da zove Rasula alaih salatu wa salam, koji će nakon što ugleda umet, a to je njegov zadnji šefat, otići podaš jednom jedinom uputiti dovu onome koji dozvoljava šefat kome on hoće. Malik, Malik je laufik, će zakla Malik. Malika će zamoliti, će zakla Pa će Resul Ali Sato Salam pasti na seždu i zamoliti Allaha za veđel. Ja umeti. Moj umet gospodar. Allah će te bar, kada reći mu Maliku, tako, Resul Ali Sato Salam, idi. Idi Malik, izvedi sve one koji su rekli La ilaha illa la Muhammedu Rasulullah. Zašto su zaglavili u džehennem? Izabrali su pogrešan put. Jer se zna, često se zna stići dojam i čujemo kako ljudi govore Allah je milostiv. Jest. Evo, sad smo objasni. Allah je milostiv. I opet svoju milošću uvodi u džennet. Jer ga ne možeš zaraditi. Kako će zaraditi nešto što je vječno? To je preskupo. Je tako obraćam? Ne možeš zaraditi nešto što je vječno. To je preskupo. Allah milošću tvojom te uvodi. Svojom te uvodi u džennet. Allah te bareke od tala, kako smo rekli, ovdje spominje put svoj u jednini. I tako je u čitavoj njegove knjizi. Kaže Allah te bareke od tala, Allahu valiju ledine amenu, johriđuhum minu zulumati ilan nur, obrate pažnju. Ovdje uzvišeni kaže, Allah je zaštitnik onih koji vjeruju. I obrate pažnju. I oni izvodi iz tmina na ila nur, na svjetlo. Opet, jednina. Je tako? Svjetlo, jedno. Nema dva, samo jedno. Ne dajte, braćo, moja i sestre, da vam neki ljudi dijele baterije za ovu vjeru. Ne dajte da vam dijele, evo, kaže, ovo je. Pa kažu, ti kažeš, pa što ne svijetli? Upalit ćeš te to kasnije. Neće se upaliti. Jer shvatate šta govorim? Nemojte da vam se dijele baterije i da vas slažu. Upalit će se to kasnije. Neće se upaliti. Allah će učiniti svjetlim, uh, uh, vidljivim svjetlo svoje. Vole u kerel mušiku. Koliko god to bilo krivo mušicima, ovo svjetlo će se vidjeti. Ne da ga Allah. Allah ga štiti. Svjetlo je jednina. Zašto? Jedno od Allahovi imena je koje, braćo? Allah je svjetlost. Kako ti neko može nuditi svjetlo? Drugu Allahovo svjetlo. Jedno jedinog. A on je svjetlost. Braćo. Ko ti smije ponuditi svjetlo? Zato je i svjetlo spomenuto samo u, u jednini. A dalje kaže uzvišeni. Vole dine keferu. A oni koji ne vjeruju Evlija, njihovi su zaštitnici tagut, je tako? Pa kaže, Juhriđuhum minan nur ila zulma, kaže, oni odvode sa svjetla u mine. Evo ga opet. Oni ih odvode sa svjetla jednog, svjetla jedinog, i odvode ih ponovo u tmine. A tmine su množina ponovo. Šta znači ako su množina? To su putevi za koje Allah kaže nije moj, jer moj je samo jedan. Pravi, vidljiv. I on je svjetlo. A ovo su sve tmine. Sve tmine jedna za drugom. A put samo jedan. Pa ko onaj hoće, onaj ko želi da ide Allahu tebareke o ta'ala mora ići samo jednim putem. A pitam vas, braćo moje sestre, tako vam Allah, je li ovaj put, taj put Allahu, je li on vidljiv? Je li da je prepoznatljiv? Danas ide brat jedan Bio mi je izdaleka malo mlađi je i nema brade. Mlad. I ja gledam subhanala koli je rekona išu me izlazi. I bacim pogled na njegove nogavice rekona je muslima. Izdaleka sam ga ugledao. A rekona je jedan od naših. Sigurno. Prepoznati je, tako? Allah te barek je kaže u Kur'anu Alhamdulillahi alladhi khalaqa as-samawati wal ardi wa jala wa jala az-zulumati wan nur. Kaže uzvišeni Hvaljen neka je Allah koji je stvorio nebesa i zemlju tmine i svjetlo dao. Zašto ovdje sad uzvišeni kaže stvorio je i tmine i svjetlo dao. Tmine u množini, a svjetlo ponovo u jedini. Pa gledajte, braćo. Tmine se i zablude i razni putevi, to jest tmine u ovom slučaju se ne vežu za uzvišenog Allaha te bareke tala, ni svojstvom, ni bićem, ni imenom, ni dijelom, već se vraćaju na njegovo stvaranje. Tmine su Allahovo stvaranje, tako? Allah je stvorio zlo, tako da je stvorio. Je li stvorio Allah zlo? Jest, ali ga je zabranio. Da ne kažu, eto, mi radimo, to je tako, stvoreno je. Jest, ali je zabranio šerijatom. Kad se pravdaju kaderom, je tako? Meni je ovo određeno. Jest, Omer je to najbolje razjasnio. Jest, a ti ja je lavom odredbom, kaže, režem ruku sad. Pa se sad smiri kaderom. Je tako? Allah tebareke ve taala on je stvorio tmine za razliku od svjetlosti koja je njegovo ime. Pa pogledajte, braćo moje i sestre, kako je, je tako, pravi put u stvari jedini put. Zašto? Zato što on vodi jednom jedinom gospodaru Azza ve a on je Allah te bareke ve taala. Vi ćete danas vidjeti, nažalost, kako narodi, ljudi, muslimani, traže druge puteve da stignu do Allaha. To je danas izraženo možda više nego ikad. A Allah najbolje zna. Zašto moja braćo i sestre ljudi traže drugi put? A što još opasnije, znaju koji je pravi put. Sad nekam nam ne moje baterije. Kad vam ljudi dijeli. Evo, je, znam ja da nije to svjetlo, ali time idemo do svjetla. Kako će tići time kada ovdje Allah kaže samo jedan jedini put. Jednom jedinom vodi. Zar u džehennemu ljudi neće završiti zbog ove igre? Zato što su izabrali drugi put. Da li bi voljeli da dođete na sudnji dan? A pa dođete sigurno. I ja zajedno s vama. Pa ćemo dizati glave. I čekati. Ima li našeg Rasula ali selatu o selam? Pa da vas onda melek udari bićem. I natjera sa izvora. si, ne znaš ti Mohameda šta su oni radili posle tebe. Nije ovo igra, braćo i sestre. Ljudi se ovdje na Dunjalku igraju fetvama i daju ljudima obećavaš im pravi put, je tako? Jer sve se ovdje vrdi oko pravog puta koga god da pitaš, svi kažu, znam ja šta je pravi put. Ali ovako moram. Ko ti je naredio? Ko ti je preporučio? Ko? Znate što znači izjaviti? Ja znam da je to pravi put. <laughs> Ali eto, šta ću, je tako moram. To znači da ti hoćeš da kažeš da te Allah napustio, da te Allah neće pomoći na pravom putu. Je to tačno, braću? Je li tačno da nas Allah neće pomoći na pravom putu? Ako nije, što da ljudi skreću? Vjeruju li oni Allah? Vjeruju li mu? Što mu ne vjeruju? On kaže, ja i moji poslanici ćemo sigurno pobijeti. Ko kaže ovo? Allah. Allah kaže da će uništiti nevjernike. Je li tako? Moramo mu vjerovati. Njemu jednom jedinu moramo vjerovati. Pa vidite da ni Allahove knjizi niko ne može prije da iskrivi. Samo to rade muslimani. Znate šta je iskrivljavanje Allahove knjige? Nije to uzmi ajet poder. Nije, nije. Zvolili su mase. Pa kažu, ovo je put. Pa ljudi pitaju, ima u Kur'anu? Kaže, nema, ima u tradiciji. Što lažite? A Allah upućuje na pravi put. Ko upućuje na pravi put? Allah, je tako? I kad Allah uputi, on te uputi da ideš njemu, je tako? Vole dine džahedu. A one koji se budu zbog mene boli, fina, la lenehdijennehum subulena. Mi ćemo putevima koji nama vode u put. E, sad je množina. Sad će neko reći kako sad? Putevi. Fino, sad ćemo objasniti. Staza je jedna, a na njoj su putevi. Sjeća se početka dersa. Početka dersa. Jedni su brži, jedni su sporiji, jedni daju više, jedni manje. Eto, svi su novi putevima ovaj ima put džihada, ovaj put posta, ovaj, ali to sve na jednoj stazi. Na jednom, na jednom menheđu. Nema dva puta. I vi vidite šta ljudi rade. Odu, svjesno odu na krivi put. Još ga ne uzdobila, nazovu ga kufrom. Braćo moja, zamislite, molim Allaha da mi se ovo nikad ne desi. I vama svima, da nas Allah uputi na pravi put i učvrsti. Da stojim ja ovdje i da vam pričam sat vremena ili pola sata. Kako vi trebate ići na nekakav drugi put koji je kufr, dole kufr. Pa ćete preko njega doći na svjetlost. Dobro. Jel kufr dune, kufr tama ili svjetlo? Zulum, braćo. Jel veliki grijeh tama ili svjetlo? Tama. Pa ko te je uputio na ovaj put? Ko je uputio tog pozivača na taj put? Jel Allah? Allah čini da se svjetlo njegovo vidi. I još ga štiti još ga Allah ne da. Resul Ali Sato Slam odšao na onaj svijet, je tako? Preselio. Evo put i dan danas. Zato vidite samo njemu jednom jedinom. Ako hoćete dobro svojoj vjeri, samo njemu, hajte. Allah. Ako hoćete pravi put, njega molite za uput u pravog puta. On će vas uputiti na pravi put. Kako? Nije tvoj problem. Ibrahime, ti samo pozovi moje da dostavi. Ibrahim kaže, kako ću gospodaru? Ja rab pustinja, nemam struje, televizora, aviona, CD. Kako ću dostati Ibrahime? Ti samo pozovi moje da dostavi. Ja ću uputiti. Pa je Allah te bar tala obećao da će šta da će ovaj pravi put čuvat i u jednom ajetu uzvišeni kaže inna Allah štara min al mu'minine kaže uzvišeni je kupio od vjernika ali tako njihove živote i metke anfusom vam valehum bi anna lahum al kupio je od njih i metke njihove živote i metke u zamjenu za džennet koji će im dati. Kupac je Allah. Trgovačka roba su naši životi. To je najmanje što možemo dati, tako? Ali ima nešto prije ovoga. Treba nam put umete Mohamed ali salatu wasalam treba nam put da bi ova trgovina uspjela i taj put je opet samo jedan nema dva a postavljam pitanje sebi vama sada treba da umriš a umrećeš sigurno kome bi volio da daneš svoj život onom ko te stvorio. Evo ti ga ja, rab. Radim. Borim se. Sa tvoju vjeru. Uzdižim. Da tako govori rob sam sebi. Ili obraća se svome gospodari na kraju. Ja, rab, bi se ma vati valar. Kako bi volio da mi uzmeš dušu. Da ti je vratim. Pa da mi je spojiš, a ja i nađem ponovo. Ja يا أيها النفس المطمئنة ارجي إلى ربك راضية مرضية أتي ودوش سميرنا وجو وجو جنة موي وجو مجو مجو ربو موي زادوولنا أيون توول زادوولنا Pa braćo moja i sestre, smirite svoje duše pravim putem. Smireno ćete i umriti. Smireno ispusti dušu. Smireno ćemo biti vraćena. Selamun alaikum bima sabertun. Neka je lao mir i spas na vas, reći meleci. Uđite u džene zato što ste trpili. Vidi kako meleci prepoznaju pravi put. Selamun alaikum bima sabertun uđite u džennet zato što ste trpili. Reći će meleci na ulaz u džennet. Pa na kraju nam ostaje da zahvalimo Allahu Tebareke od Teala koji nas podučava onome što ne znamo. I molimo ga Tebareke od Teala da nam učini jasnim vidljivo svjetlo da ga vidimo i molim Allah te bareke od tala da od nas skloni sve vrste tama i zulma i nepravde da od nas otkloni i da nam omrzne sve programe mimo njegovog da nam omili program Mohamed Ali Selatu Veselam da za taj program ne želimo da žrtvujemo sve što imamo Jer je to jedan jedini program. A on je jedan jedini put. A on vodi jednom sveznajućem i mudrom. Pa se nemojte, braćo moje i sestre, upuštati u avanture. Nemojte se upuštati u avanture. Niko od nas ne zna kad će završiti ali će završiti sigurno. Pa nek vam samo briga bude da ćete završiti. A kako, nemojte to brinuti. I da ste se sakrili, vi ćete opet na mjesto svoje smrti morati izaći. <laughs> Ne možete se sakriti. Ne tako? Kućete pobjeći. Allahu ćete pobjeći, nećete nikad. A kad budete pobjegli njemu i pod njegovu zaštitu, onda ste se sakrili. Onda ste na sigurno, je tako? Je tako? Kad krenemo njemu, eh, sad smo sigurni. Pa kaže Ibn Temi, sad ćemo te ubaš, šta mi mogu moji neprijatelji? Šta mi mogu? Moj džennet je ovdje. Ako me ubijete, Ako me protirate, svejedno mi opet. Sve im rekao, sam mi, ali šta god da uradite kao ja. Ovde, ovde. Ja sam potpuno smiren. Radite s mene šta hoćete. Je to poniženje za muslimana? Tek kad pobjegnete sa pravog puta, zato što vas je navodno strah poniženja na ovom putu, onda ćete poniženje dati. A neće Allah svoga roba ostaviti na cjedlu nikad. Nikad zapamtite dobro. Zato što je on pravidan. I zato što je običao da ćete na svom putu, pravom putu, da ćete čuvat, da ćete štititi. Zato sam spomenuo smrt. Šta je Hamza izgubio što su mu rasporili? Rebra i sriva. Ništa. Prvak šehida. E, jest izgubio prvak šehida raspored, vraća. Izmasakrira. Prvak šehida. Je li izgubio išta? Ništa nije izgubio. A mi, hvala Allah, još uvijek mu čitav. Samo su verbalne stvari u pitanju. Ništa drugo. Ali oni nisu ništa mijenjali. Obećali su Allah. Pa tako? Kad su rekli la ilaha ila la, ti si jedan jedini Bog. Mi više ovo ne diramo i ne damo da se dira. I obećavamo, ostaćemo na tom putu. To od nas tražiš, Mohamede s.a.v. jest to, ostajemo na tom. Gotovo. Šta treba uraditi? To uraćemo. Šta treba uraditi? To uraćemo. Zato mušici nisu nitjeli da kažu laj, laj, ilaha. Jer su znali da treba krenuti ka jednom, jedinom. Odmah one puteve, tame sklont. Je tako? Pa ispada su prijašnji mušci puno pismeni od današnji. Ovi današnji izgovaraju, a kradu, lažu, psuju Allaha, vređaju. Budu komunisti, socijalisti. Priznaju tuđe vjere. O drugim vjerama da i ne govorim. Mi sad govorimo o pravom putu, a o drugim vjerama, to je absurd govori. Je tako? Glupost govori. Nećemo uopšte raspravati, niski ništa. Nećemo da raspravamo, zato što nam je ovo naređeno. Kulja je li kafiru? Eto, završili smo misli. Sikter. Samo jedan Bog, jedan put, jedan pravac. I njemu jedino, jedino modi. Allahu te barek i otala. Molim Allahu te barek i otala da ove riječi budu otkorište imen imama. Allah molim da nas uputi na pravi put. Da nam podari svoje svjetlo. Da nam se smiluje. Da nam se smiluje pravim putem. Da on bude sebe našeg ulaska u džennet. Allah molim da od nas otloni zavist, kukavičluk, tvrdičluk, tugu, jad. Allah molim da nas uputi na pravi put. Allah molim da nas uputi na put koji nas vodi u džennet sa šehidima, sa poslanicima i sa iskrenim, sa onima koji su slijedili njegov put. Pa su ostali da ih spominjemo i Allah nam osvjedočio da su ušli i da su u džennetu. Zato što su bili na pravom putu. Sa desetorcom kojima je obećan džennet. Jer su bili na pravom putu. Molim Allah, te barke od tala, da nas sastavi džennetu sa poslanicima, šehidima i sa iskrenim.